g'ayri dinlar totib oldi biz ko'r andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir andalus g'ayri dinlar tortib bu islom tarixini katta qismini o'z ichiga olgan Andalus tarixi. Tarixi. Andalus ilmu sanatni taratgan, barcha olamni qaratgan, biz uchun Alloh yaratgan. Bizni mulkdir Andalus, ilmu sanatni taratgan, barcha olamni qaratgan. Biz uchun Alloh yaratgan. Bizni mulkdir Andalus, g'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir andalus kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir andalus بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقن إن شاء الله صحيفة الأردن يعني صحيفة islom tarixini katta qismini o'z ichiga olgan tarix bu Andalus tarixi. Shuning uchun bu darsimizni Andalusning musulmonlar tarafidan ishg'ol qilinishligidan to yiqilishiga qadar deb nomlangan. Xo'p, savol tug'iladiki, nima uchun tarixdan gapiriladi? Nima uchun kelajakdan yoki hozirgi holatimizdan gapirilmaydi. Ko'p holatlarda musulmonlar tarixidan zikr qiladi. Va ba'zida musulmonlarni ma'lumot ham qilinadiki, sizlar tarixdan ko'p gapirasizlar. Go'yoki to'kilib ketgan sut haqida ko'p koyinasizlar. Javob beramizki, tarix bu qissa Alloh subhanahu va taoloni robboni tarbiya manhaji bo'ladi. Nima uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni 3 dan 1ini qissa qildi? Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni 3 dan 1ini egallab turgan qissada solihlarni, payg'ambarlarni va payg'ambarlarga ergashgan kishilar haqida qissa qildi. Alloh taoloning manhajidan chiqqan va ularni oqibatda nima bo'lganlari haqida bayon qiladi. Demak, insonga yagona tarbiya vositasi tarix va qissa yo'li bilan bo'lishi kerak. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun deb Muhammad sallallohu alayhi vasallamga buyurdi. Ya'ni tarixni qissa qilib bering. Shoyat tafakkur qilsa. Yana bir oyatda laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Dar haqiqat o'tganlar qissalarida aql egalariga fikrli zotlarga ibratlar bordir. Mana bu oyatlar ishora qiladiki, yagona tarbiya uslubi robboniy tarbiya manhaji bu tarixni bilishlik, tarixdan xabardor bo'lishlik. Shuning uchun musulmon kishi Qur'oni Karimdan biror bir qissa yoki bo'lmasam tarixdan biror narsa bir zikr qilinadigan bo'lsa, albatta Qur'oni Karim o'rgatganidek undan dars olishligimiz kerak bo'ladi. Ya'ni ashab, ya'ni aql egalari va tafakkurli zirek zotlar, aqlli zotlarga bu tarixlarda ibrat bordir. Shuning uchun eshitilayotgan tarixdan albatta ibrat va bundan dars olishlik uchun eshitishlik kerak. Demak, bu darslar to'plami tarixdan Andalus haqida bo'ladi. Lekin bu maqsadimiz bu tarixni zikr qilishlikdan insonlarni hissiyotini uyg'otib qo'yishlik emas. Insonlarni faqatgina qalbida hissiyotni bir uyg'otib shunday tarix ham bo'lgan ekanda deyishlik uchun hammas. Balki to'kilib ketgan sutga yig'lashlik uchun hammas. Sababi tarixda shunday narsalar o'tganki, musulmonlar boshidan zikr qilingan o'rinda inson juda achingan holatga keladi. O'shandek voqealarni zikr qilishlik uchun hammas. Balki bu dars, bu tarix tafakkur qilishligimiz uchun, tadabbur qilishligimiz uchun xolos. Bu tariximizni bu darslarda inshaalloh Andalus tarixini birma-bir muhim nuqtalarini tahlil qilishlikka harakat qilamiz. Ko'pchilik mustashriqlar din dushmanlari ko'mib berkitgan o'rinlarini biz musulmonlarga, insonlarga ochib berishlik uchun harakat qilamiz. Andalus tarixida bo'lib o'tgan haq ko'rinishdagi bo'lgan narsalarni botil ko'rinishga aylantirgan o'rinlarni biz yana qaytadan o'shani haqligicha zikr qilishlikka harakat qilamiz. Yoki bo'lmasam bu tarix darsimizda yana Alloh subhanahu va taoloni xalqlar ustiga qo'ygan mustahkam sobit sunnatiga guvoh bo'lamiz. Chunki Alloh subhanahu va taoloni xalqlar ustiga qo'ygan shunday bir sunnati, ya'ni yo'li borki, hech kim o'zgartira olmaydi va o'zgarmaydi ham. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda zikr qilgani kabi "Valan tajida li sunnatillahi tabdila va lan tajida li sunnatillahi tahwila." Bas siz ey Muhammad alayhisalom hargiz Alloh subhanahu va taoloni sunnatini qonunini o'zgarganligini ko'rmassiz va hargiz Alloh subhanahu va taoloni sunnatini almashganligini ko'rmassiz. Bu oyat dalolat qiladiki, Alloh taolo xalqlar ustiga shunday sunnatlarni qo'yganki, asrlar osha, hattoki odam alayhisalomni vujudga kelgan, yaratilgan vaqtidan to qiyomat kunigacha qo'yilgan sunnatlar zarracha ham o'zgarmaganligini ko'rasiz. Shuning uchun biz Andalus tarixida Alloh taoloning xalqlar ustiga qo'ygan sunnatlarini ko'ramizki, asrlar osha o'zgarmaganligini Bu sunnat mustaqbalda, kelajakda ham o'zgarmasdan qiyomat kunigacha boqiy qolishligini shohidi bo'lamiz. Chunki Andalus tarixi aytib o'tdik, islom tarixining juda katta qismini o'z ichiga olgan. 92-hijriyda fath qilingan bo'lsa Andalus 895-yilda qo'ldan chiqariladi, ya'ni suqut qiladi. Mana bu, ya'ni 800 yil aniq qilib aytadigan bo'lsak, 805 yil islom tarixini o'z ichiga olgan Andalus tarixi. Bu tarixda Alloh subhanahu va taolo ko'p sunnatlarni joriy qilgan. Alloh taoloning sunnatlari ro'y berganki, o'zgarmas qiyomat kunigacha bo'lgan sunnatlar. Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunigacha ummatlarni o'zgarishligi sunnatini qo'ydi. Qay holatga kelganda ummat o'zgaradi. Birinchi holatdan ikkinchi holatga ko'chadi. Bu Alloh subhanahu va taoloning xalqlar ustiga qo'ygan sunnati. Bu sunnat Andalus tarixida juda ko'plab uchragan. Bir holatdan ikkinchi holatga o'zgarishligi va o'sha o'zgarishligini sabablari. Salohiyatli insonlar fosit kishilarga, fosit kishilar salohiyatli kishilarga aylangan o'rinda qanday ummat o'zgarganligi. Bu o'zgarishlik Alloh subhanahu va taoloni qo'ygan sunnati hisoblanadi. Allohga qasamki, tarix takrorlanuvchi narsa. Tarix sahifalarini varaqlaydigan bo'lsangiz, 1000 yil oldingi hodisa kecha yaqinda ro'y berganligini ko'rasiz. Go'yoki o'sha o'sha voqea 1000 yil oldingi voqea kecha takrorlanganligini ko'rasiz. O'sha o'sha voqea. Hech farqi yo'q. Faqat farqi ismlar o'zgargan. Go'yoki bir sahna ko'rinishi aytadigan bo'lsak, o'sha sahnadagi rolni ijro qilib berayotgan kishilar boshqa xolos. Bo'lmasam o'sha voqea, o'sha ssenariy. Demak, inson tafakkur qiladida o'sha voqea 1000 yil oldingi ro'y bergan voqea kelajakda ham ro'y berishligi mumkin. Endi o'shandagi voqea ro'y berishligiga sabab bo'lgan narsalarni biz musulmonlar qaytarmasligimiz kerak. Natijasi yomon bo'lmasligi uchun. Bu darslikdan ayni maqsad qilgan narsamiz shu ediki, insonlar avvalgi musulmonlarni hazimatiga, musulmonlarni ayanchli holatiga sabab bo'lgan narsalarni tarixda bo'lgan narsalarni qaytarmaslik, hattoki o'shandagi holatga tushib qolmaslik. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda boyagi zikr qilgan oyatda aytib o'tdi. Qasosna qissada, ya'ni o'tganlar tarixida aql egalari uchun ibratlar bor. Ya'ni qaytarmasinlar o'tganlar qilgan narsalarni. Siz qachoniki tarixni o'qirkansiz, tarixni eshitar ekansiz, go'yoki kelajagingizni o'qiyotgan hisoblanasiz. Xuddi shunday. Alloh subhanahu va taolo xalqlar ustiga qo'ygan sobit sunnatlarini o'qishligingiz bilan siz kelajagingizni o'qiysiz go'yo. Subhanalloh, bu ajib narsa. Haqiqiy zakovatli mu'min avvalgilar yo'l qo'ygan xatoga yo'l qo'ymasligi kerak. Mana bu narsa maqsad qilingan qissalarda. Balki haqiqiy zakovatli mu'min avvalgilar qilgan ishni qiladi, takror qiladi, lekin natija avvalgilar yo'l qo'ygan xatoni qilmasdan zafar quchadi. Haqiqiy mu'min zirik. Avvalgilar xilofat tiklashlikka uringan, musulmonlarni oliylikka ko'tarishlikka uringan, yerni hukmronligiga harakat qilgan, lekin natijasi xatolarga yo'l qo'ygan. Natijada kofirlar o'zib ketgan. Kofirlar egador bo'lgan. Kelajakda musulmon, haqiqiy zakovatli musulmon o'shanga harakat qiladi. Xilofat tiklashlikka, musulmonlarda oliylikka erishishlikka, yer hukmronligiga harakat qiladi, lekin natijasi o'sha avvalgilar yo'l qo'ygan xatoga yo'l qo'ymasdan turib harakat qilishligi kerak bo'ladi. Yaxshi, savol tug'iladiki, nima uchun Andalus tarixini o'rganamiz? Andalus tarixi aytib o'tdik, 800 yil islom tarixini o'z ichiga olgan. 805 yil. Aniq qilib aytadigan bo'lsak. Lekin ajablanarli holat shuki, musulmonlarning aksari bu tarixdan bexabar o'tgan. Ikkinchidan Andalus tarixi shunday katta qismni, katta hajmni o'z ichiga olishiga qaramasdan bu vaqtda ko'p o'zgarishlar vujudga kelgan. Ko'p tag'yirotlar bir holatdan ikkinchi holatga o'tishlik, ikkinchi holatdan birinchi holatga qaytishlik shundek o'zgarishlar ko'plab sodir bo'lgan. Alloh subhanahu va taoloni qo'ygan tag'yir, ya'ni ummat o'zgarishlik sunnati Andalus tarixida ochiq ravshan sodir bo'ladi. Balki juda ko'plab holatda sodir bo'lgan Andalus tarixida. Bundan ko'p musulmonlar bexabar o'tadi. Ko'p ummatlar Andalus tarixini o'zida oyoqqa turadi. Ko'p ummatlar yiqiladi. Yana qaytadan oyoqqa turadi. Yana qaytadan yiqiladi. Va yana Andalus tarixida mujohid shijoatli odam zohir bo'ladi. Ko'z o'ngizda. Va yana ko'z o'ngizda Andalus tarixini o'zida qo'rqoq, o'zini nafsiga ham qo'rqoq ummat miqyosida ham qo'rqoq kishi zohir bo'ladi. Va yana Andalus tarixida ko'rasiz taqvoli juda parhezkor kishini zohir bo'lganligini. Va yana Andalus tarixida ko'rasiz Alloh subhanahu va taoloning manhajidan, shariatidan chiqqan odamni ko'rasiz. Va yana shun bilan birgalikda bu tarixda o'z nafsiga ham, ummatga ham, vataniga ham omonatdor kishini ko'rasiz. Va yana ko'rasizki, shu vaqtni o'zida Andalus tarixida o'z nafsiga ham, diniga ham, vataniga ham xoin bo'lgan odamni ko'rasiz. Mana bu yuqorida zikr qilgan sifatlar, yuqorida zikr qilib o'tgan narsalarning hammasi bu tarix Andalus tarixida bo'lib o'tgan va shunday kishilar bo'lgan. Demak, bu Andalus tarixi juda katta manfaat beradiki, foyda beradiki, eshituvchi kishiga, biluvchi kishiga kelajakni barqarorlashtirishlikda. Musulmon odam Andalus tarixidan juda katta manfaat oladi. O'zini kelajagi uchun juda kuchlik kerakli bo'lgan ibratlarni oladi-da, o'sha olgan manfaatlari yo'lida olgan ibratlari bilan hayot kechiradi. Kim eshitgan Andalus tarixida bo'lib o'tgan Berbat jangi. Eshitayotganlar mana shu darslarni tinglab turgan kishilardan kim Berbat jangini eshitgan? Andalus tarixida bo'lib o'tgan. Dariya jangini kim eshitgan? Andalus tarixida. Kim eshitgan? Dariya jangini. Bu Dariya jangi tarixda o'tgan Yarmuk bilan Qodisiyya jangiga tamomiy o'xshab ketadi. Musulmonlar aksari bu janglarni tafsilotini eshitmagan. Tariq ibn Ziyodni vaqtida yondirilgan kemalar haqida bu kemalar yondirilganligi haqiqatmi, haqiqat emasmi? Shular haqida kim eshitgan? Kim batafsil biladi? Kim Abdurrahman daxilni taniydi? Andalus tarixida bo'lib o'tgan kishi. Rahimahulloh. Bu kishini kim eshitgan? Muarrixlar bu kishi haqida agar Abdurrahman daxil bo'lmaganida islom tamomiy Andalus yeridan tugab ketgan bo'lardi degan kishi Abdurrahman daxil. Aksar musulmonlar bu kishi haqida ma'lumotlari yo'q holatda Kim Abdurrahman Nasir deyishgan? Eng katta podshohlardan, eng katta amirlardan hisoblangan o'rta asrlarda Yevropa miqyosida. Abdurrahman Nasir. Kim eshitgan? Bu kishi qanday qilib o'shanday darajaga yetganligi tafsilotlarini kim biladi? Qanday qilib bu kishi o'z vaqtida dunyo miqyosida eng katta quvvatga aylangan kishi? Kim biladi buni? Dunyo miqyosida eng katta quvvatga aylangan o'zining davrida. O'rta asrlarda Yevropa miqyosida bo'lib ham. Kim eshitgan buni? Abdurrahman Nasir rahimahulloh. Yusuf ibn Tashfin rahimahulloh Robboniy qo'mondon. Kim eshitgan bu kishi haqida? Qanday qilib bu kishi ish boshlagan? Qanday qilib insonlarni jihad ruhida tarbiyalangan? Va qanday qilib bu kishi davlatlarni boshqarganligi haqida? Kim eshitgan? Abu Bakr ibn Umar al-Lantuni rahimahulloh. Bu kishini kim eshitgan? Bu kishi sababli Afrika mamlakatlariga 15 ta mamlakatga islom kirib borganligi bu kishi sababli. Kim eshitgan Abu Yusuf Yaqub al Mansur haqida? Yagona Arak jangini qo'mondoni Abu Yusuf Yaqub al Mansur. Kim murobitlar davlati haqida eshitgan? Va kim eshitgan muvahhidlar davlati haqida? qanday qilib ular oyoqqa turgan va natijasi qanday bo'lganligi haqida kim eshitgan? Kim Qurtuba masjidi haqida eshitgan? Qanday qilib o'sha o'z zamonida eng katta masjid bo'lgan va hozirgi kunimizga kelib kanisaga nasorolar ibodatxonasiga aylantirilgan masjid haqida kim eshitgan? Kim eshitgan Umaviylar maktabasini? Kim eshitgan Qizil qasrini. kim eshitgan gullar shahrini. Hammasi Andalus tarixida bo'lib o'tgan. Kim Iqob jangini eshitgan Andalus tarixida Iqob jangini kim eshitgan? Go'yoki Hunayn g'azoti takrorlangandek o'sha jangda. Bu jangda 80 mingdan ortiq musulmon qatl qilingan. Muarrixlar bu jangdan so'ng Andalus diyorida urushga yaroqli yigit qolmagan deyshadi. Subhanalloh. Shunday sabablar Andalusni qulashligiga, musulmonlarning qo'lidan chiqishligiga sabab bo'lgan. Shunday sabablariki musulmonlar yana shu sabablarni qiladigan bo'lsa, shak shubhasiz islom olami hazimatga uchrashligi. Bular hammasi Andalus tarixida bo'lib o'tgan. Balansiya fojiyasi qanday bo'lgan? Bu fojiyada 60 ming musulmon qatl qilingan. Ubadda fojiyasini kim biladi? Bir kunda 60 ming musulmon unda ham qatl qilingan. Barbashtir fojiyasini kim biladi? 40 ming musulmon qatl qilinishligi. O'sha kunni o'zida 7 mingta muslima qiz nomuslari tajovuz qilinishligi kim eshitgan? Demak, Andalus tarixdan inson ilm jihatdan, xibrat jihatdan, tajriba jihatdan, jang jihatidan, siyosiy jihatidan hamma o'rindan foydalanishligi mumkin. G'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir Andalus, kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir Andalus. Unda bo'lgan ko'p daholar turli kashf bu ixtirolar, hayrat omuz ko'p binolar, bizni mulkdir Andalus. Unda bo'lgan ko'p daholar, turli kashf bu ixtirolar, hayrat omuz ko'p binolar, bizni mulkdir Andalus. G'ayri dinlar tortib olgan bizni mulkdir Andalus. kitoblarda nomi qolgan bizni mulkdir Andalus 8 kunda fath bo'lgan 8 asr nurga to'lgan gullab yashnab so'ngra so'lgan bizni mulkdir Andalus 8 kunda fath bo'lgan 8 asr nurga to'lgan gullab yashnab so'ngra solgan bizni mulkdur Andalus g'ayri Ertalabki eshitirishlarimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Alloh subhanahu va taoladan ushbu kuningiz uchun barakotlar berishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bizni mulkdur Andalus kitoblardan qoldi. Üsküdar Endelus